gaisuwa ta addinin musulunci ina ma mana barka da muna biyar ga watan shawwal shekara ta dubu da da da dari hudu arba'in hudu, bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wannan kuma ya zo daidai da sha biyar ga watan biyar shekara ta 2023 miladiya mun hadu a wannan masallaci mai albarka don ci gaba da karatun da muke gabatarwa a rana irin ta yau a cikin littafin muwadda littafin imam malik ibn anasin a rahimuhullahu ta'ala idan ba a manta ba <clears throat> makon da ya gabata mun tsaya ƙarshen hadisi na 56 da haka a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a hadisi na 57 a farkon babi na shidda a cikin littafi na biyu kitabu tahara babi na shidda a cikin kitabun shi shine babu jami'in wudu babi na gama garin alwalla ma'ana shi wannan babi ba keɓe shi ga wani aiki na alwalla ba a'a zai magana a kan alwalla ne gaba ɗayanta ba tare da an keɓe shi zuwa ga ambatan wata matsala daga cikin masail na alwalla ba ma'ana shi ba keɓance shi ba babi ne na gama gari da aka za a taɓo abubuwa da yawa amma wanda suke da alaƙa da alwalla hadisin farko wanda imam malik ya kawo a wannan babi wanda kuma shi ne hadisi na hamsin da bakwai ƙala haddasa ni yahya an malikin an hisham ibn urwa an abihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama su'ila anil istidabati faqala awala yajidu ahadukum thalathata ahjar wannan hadisin imamu malik ya karbo shi daga hisham ibn urwa hisham ibn urwa shi kuma ya karbo a wurin mahaifinsa mahaifinsa shi ne urwa ibn zubair Allah rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. su ila anil istidaba cewa shi manzo allah sallallahu alaihi wa sallam. an tambaye shi anil istidabati game da al istidaba malaman lugha suka ce al istidaba shine al istinja mara an tambaye shi game da al istinja'i ko kuma al istijmar an tambaye shi game da tsarki musamman tsarki wanda ake da duwatsu faƙala sai manzan Allah ya ce awala ya ji da ahadukun ɗayanku ba ya samu duwatsunsa guda uku ba ya yi amfani da su wurin tsarkinsa wannan shi ne hadisi na farko wanda imamu malik ya kawo a cikin wannan babi a wannan ruwaya ta imamu malik hadisin mursal ne domin za mu ga maluku ya roto shi daga hisham ibn urwa shi kuma ya ce an abihi daga babansa babansa kuma shi ne urwa ɗan zubair zubairu ibn al'awam kenan to kaga a nan shi mahaifin hisham urwa ɗan zubairu shi ya irsalin hadisa ya ba da labarin wani abu wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya fada ba tare da ya ambaci wani wanda ya gaya masa ba tsakaninsa da manzan Allah wanda kuma dama irin wannan ruwa ya take ce ma ruwa ya mursal a tsallake sahabi to amma abu dawud a cikin sunan nashi ya sadar da hadisin cewa an karbo hadisin daga aisha ne da aka hadisin hadisi ne mausul amma a ruwayar abu dawud a ruwaya ta cikin muwadda hadisi ne mursal a cikin wannan hadisin aka tambaye manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da al wanda al muka ce shine al'istin ja'i. a shi Abu Umar ma Ibn al-Bara numari yace hiyal istijmar wal istinja ya ce shi ne ko dai ka ce al'istijimar ko ka ce al'istinja duka ma'ana ɗaya ce ya ce duka ne ana nufin mutum ya amfani da ruwa wajen gusar da najasar da ta fita daga jikinsa ko kuma ya amfani da duwatsu wajen gusar da najasar da ta fita daga jikinsa duk da waɗansu malamai suna keɓe al'istin ja'i amfani da ruwa al'istijimar kuma su ce amfani da duwatsu to a wannan hadisin da aka tambayi manzan Allah game da al'istidaba amsar da manzan Allah ya bada kamar yana nuna mana al'istijimar ake nufi tsarkin duwatsu aka tambayi manzan Allah ya ake yin tsarki da duwatsu idan mutum ya zo zai yi tsarki da su shi ne sai manzan Allah ce awala ya ji da ahadukum salasata a hajar ɗayanku ya samu duwatsu guda uku ya yi amfani da su wajen gusar da abin da ya fita daga jikinsa a nan manzan allah duwatsu ne ce da haka malamai sun yi sabani da dutse kadai ake amfani ko ana iya amfani da wani abu bayan dutse ne kamar mutum ya samu wani ice ko wani katako ko toilet paper kamar a zamanin nan namu na yanzu mutum ya gusar da najisa da su ba dutse din ba waɗansu malamai suna kallon cewa abin ya keɓanta ga duwatsu kadai amma duk wani abu wanda ba dutse ba za a yi amfani da shi ba waɗansu malaman kuma da yawa suna ganin babu laifi a iya amfani da wani abu ba dutsen ba da sharaɗi guda biyu sharaɗi na farko wannan abin ya zamanto ba zai cutar da mutum ba idan ya yi amfani da shi ka haka makashi ba za a yi amfani da shi ba domin zai iya cutar da mutum ko kashin dabba shi ma zai iya cutar da mutum sannan kuma ya zamanto ba wani abu ne mai alfarma ba ba wani abu ne mai kima to suka ce idan an cika wannan sharaɗin guda biyu ana iya amfani da shi to idan mutum zai yi amfani da duwatsu kuma wannan hadisin ya nuna mana ana amfani da duwatsu guda uku sai mutum ya samu tsaukuwa kwara uku bayan ya kada fitsarinsa ko bayan gida sai amfani da waɗannan duwatsun sai ya goge wurin da najasar ta fita da duwatsu uku in ya goga da na farko sai ya zo yadda ya goga na biyu sai ya yadda in yi na uku shi kenan sai ya yadda to ya gama sarki wannan kuma tsarkin ana yin shi koda ga ruwa ba sai in babu ruwa ake yin sa ba ga ruwa kana ya cewa bar yi amfani da duwatsu iyayi da aka shi tsarkin ana yi ko dai amfani da ruwa ko kuma amfani da duwatsu waɗansu malamai suna ganin in mutum ya samu dama yana iya haɗa biyun ya yi amfani da dutse sannan ya kawo ruwa ya wanki wannan kuskure ne malam sadiq al-minshawi a littafin sa ɗawul musalli na ya kawo shi a cikin kurakure wajen tsarki ba a hada biyu in ma dai amfani da ruwa ko amfani da duwatsu wajen gusar da najisa a lokacin da mutum ya yi bayan gida ko ya fi tsari sannan wannan hadisin alaƙasa da babu ya ce babu jami'in wudu hadisin yana nuna mana cewa idan mutum yana da alwalla sai ya yi hadasi ya yi fitsari ko ya bayan gida alwallan nan ta kare sai ya sake wata to amma kafin ya sake wata din ana son ya gusar da wannan najasa da ta fita jikinsa in fitsari ne ya tsarki in bayan gida ne ya tsarki to tsarkin da zai yi din kuma hadisin yana nuna mana babu laifi ya iya amfani da duwatsu sannan sai ya tafi ya alwallah sai ya sallah mun fahimci wannan da haka addinin musulunci addini ne na tsabta addini ne wanda shi yake koya mana tsabta fitsari wannan idan mutum ya yi ba a sanya mai da kayansa sai ya gusar da shi sabanin su addinai wanda ba wannan ba wanda su ba su ɗauki yin fitsari wani abu wanda kuma wannan kabanta ce wannan ɗabi'a ko wannan ibada ta tsarkake jikin mutum a lokacin da ya tsari ko ya bayan gida waɗansu malamai suna ambata ta zama sanadiyar musuluntar waɗansu mutane wani malami yana ba da labarin cewa akwai wani mutum a ingila a london mai sana'ar wanki da guga to sai ya tsaya yana lura da cewa tufafin musulmai in aka kawo bai kama wata kazanta a jikinsu amma sauran tufafi na waɗanda ba musulmai ba yana ganin wata alama ta kazanta a jikin tufafinsu sai ke cewa me yake bambanta musulmai da wanda ba musulmai ba a haka ya lura da wannan har ta kai ga ya tambaya sai ya kauna masa ashi addinin musulunci ko fitsari kai sai kawanki in kai bayan gida sai ka wanda ya sanya ya sha'awar musulunci saboda addini ne na tsabta har ya zo ya musulunta kunga wannan yana daga cikin fa'idar yin haka Allah samu dace wa haddasa ni an عن an بن Ibn abdurrahman an abihi an abihu rairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kharaja ila al-maqbara ila al-maqbarati fa qala assalamu alaikum dara qaumin mu'minina wa inna insha allahu bikum lahiqun wadittu anni qad ra'aytu ikhwanana fa qalu ya rasulullahi alasna bi ikhwanika qala bal'antun antum ashabi wa Ikhwanu alladhina lam ya'tu ba'd wa ana faraduhum ala alhawdi fa qalu ya rasulallah kayfa ta'rifu man ya'ti ba'daka min ummatika qala ara'aita law kana li rajulin kailun burrun muhajjala fi khaylin duhumin buhumun ala ya rufu khailahu qalu bala ya rasulullah qala fa innahum ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min alwudu'i wa ana faraduhum ala alhawdi fala yuzadanna rijalun an hawdi kama yuzadul ba'iru dallu unadihim ala halumma ala halumma ala halumma fa yuqalu innahum qad baddalu ba'daka fa aqulu fasuhukan fasuhukan fasuhukan wannan hadisin imamu malik ya karbo shi daga ala'u ibn abdurrahman ala'u ibn abdurrahman an abihi shi kuma ya karbo daga wurin babansa babansa shi ne abdurrahman ibn yaqub al-juhani al-madani an abi huraira ta shi kuma ya karbo daga wurin sayyidina abu huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kharaja ila al-maqburati sayyidina na abu huraira ya ce wata rana manzan allah ya fita zuwa makabarta ya fita zuwa makabarta makabarta shine wurin da ake rufe wanda suka mutu a zamanin manzan Allah guda ɗaya ce ita ce makabartar bakiya to manzan Allah yana yawan zuwanta yana yawan ziyarar makabarta saboda ziyarar makabarta yana tuna ma ɗan adam mutuwa yana tuna mu adam lahira kamar yadda manzo Allah ya faɗa da kansa a hadisi yake cewa kuntum nahaitukum an ziyaratul qubur da na hana ku ziyara kabari fazuruha yanzu ku dinga zuwa ziyara kabari domin yana tuna muku lahira yana tuna lahira to wannan ya sanya yana daga cikin ɗabi'ar manzon Allah yawan shiga makabarta wani lokaci manzan Allah ko da rana ya manta bai shiga ba to cikin dare ma sai ya je makabarta ya masa adda to mu kawai yanzu za a ga mutum da ka gan shi makabarta wani aka je kaiwa amma shi ba za a gan shi ya je karan kansa ba haka nan ba wani ya je kaiwa ba ba wani aka je kaiwa ba ya je ya ziyara ya tuna da lahira ya ma 'yan uwa addu'a ba ma yin wannan sosai yawanci yana da kyau mu dinga ziyarar kabari ka shiga makabarta ka yi addu'a ma waɗanda suka rasu wannan kuma zai tuna maka da lahira Ila za a gane wannan kabarin wane ne wannan na wane ne wannan na wane ne to aka yi maka san wata rana kai ne kuma za a kawo da ya je shiga manzan Allah sallallahu Alaihi na faƙali sai ya ce assalamu alaikum dara ƙaumin mu'minina shamincin Allah ya tabbata a gare ku ya kuma abota wannan gida na masu imani wa inna sha Allahu bikum la'iku lalle mu ma in Allah ya so nan ba dadewa ba za mu cin muku za mu zo inda kuke a'a ka je ka shiga makabarta ka san wata rana kai ma za ka je ka iske su a san wata rana za ka iske wanda ke kwance wurin wannan Shi ne zikirin da ake yi yayin shiga makabarta sallama ake wa mutanen da ke kwanci a wurin da wannan lafazi assalamu alaikum dara kaumi mu'minina wa inna insha Allah bikum lahiqun sai mutum ya shiga makabarta to bayan manzon Allah ya musu sallama sai manzon Allah ya ce wa wadibtu anni qad aitu ikwanana sai manzon Allah ya ce nayi burin na su na yi fatan a ce na ga wasu 'yan uwana na ga waɗansu 'yan uwanmu sahabban da ke wurin sai abin ya daure musu kai to su ba 'yan uwan manzan Allah ba ne ba faƙaru ya rasu lallai sai suka ce ya manzan Allah alasna bi ikhwanika mu ba 'yan uwanka ba ne ba ƙala sai manzan Allah ya ce bal ashabi bal antum ashabi manzala ce a ku sahabbai na ne ku abokai na ne mun fahimta haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce albaji ɗaya daga cikin masharhanta littafin muwadda a wannan gabar da manzan Allah ce bal ashabi sai yake cewa lam yanfi zalika ikhwatihim ukhuwatihim wannan baya nuna cewa an kore ba manzon Allah yana kore cewa su ƴan uwansa bane ba mun fahimta sai dai abin da yake so ya gane ya dora su akai shine su bayan zama ƴan uwansa to kuma abokansa ne sahabbansa ne mun fahimta sannan wannan ya nuna cewa Alaƙa ta sahabantaka a wurin sahabbai ta fi falala sama da alaƙa ta yanwantaka da manzan Allah domin shi manzan Allah kowa za ka iya zama ɗan uwansa na kowa islamiyya in ka zama musulmi amma ta sahabantaka ba ka samun ta sayan Allah ya zaɓe ka zama sahabinsa kuma da yadda mutum ya zo ya sama cikin sahabbai ba a iya zama sayan Allah ya masa falala ya masa baiwa ya saka ya cikin sahabbai da aka sai da Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a'a ku ƴan uwana ne ku ƴan uwana ne wai ku sahabbaina ne bal antum ashabi ku sahabbaina ne wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'd ɗan uwan da nake nufi shine ɗan uwan da basu ƴan uwana wanda basu kai ga zuwa ba za su zo amma sai nan gaba mun fahimta manzala ce na su a ce na gan su. to amma manzala bai gansu ba sa ya cin masa sai manzala ya ce wa ana alal haudi su waɗannan yan uwan nawa wa ana faraɗuhun alal haudi ni ne zan zama magabacinsu a bakin tafki na na alkausara akwai tafki na alkausara na alahira yake ne cewa zai zama magabacinsa yana nufin zai riga su zuwa wurin ko lokacin da su za su zo za su iske manzan Allah a wurin sai yana ɗiba ruwa da hannunsa yana ba suna sha yana ɗiba ruwa yana ba suna sha shi ne ma'anar wa ana faraɗuhun alal haudi faƙalu sai sahabban nan suka ce ya rasu da lahiya manzan Allah kai fata harifu man ya ci ba a daka min ummatika to yaya za a yi ka gane wanda bai riga ya zo ba manzan Allah a cikin mutanen al'ummarka a lahira kaga ya ce ba su kai ga zuwa ba kuma ya ce zai ya su zuwa bakin tafkinsa a lahira to ya za a iya gane su ne 'yan uwan nan da yake nufi har ya kai su bakin tafki na alkausara har ya ɗebi ruwa ya basu? su ƙala sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya buga musu misali sai ce a aita ku bani labari laukana ne rajulun kainu da a ce mutum yana da wani doki gurran muhajjalatun wanda wannan dokin gurran muhajjala ne yana da fari a goshi sannan yana da fari a ƙafafuwansa algurru shine farin goshin doki za ga wani doki na yana da fari a goshinsa tajin kuma shi ne fari a kafafuwan doki wani za a ga dokin kawahuwansa farare ne to irin wannan dokin shi ake ce ma gurran muhajjali mun fahimta yana ji ne muke ce ma danda da hausa ko dokin sarki haka yake shi to sai manzo Allah ya ce mutum ne yana da irin wannan dokin fi kailin duhumin buhumin wannan dokin shi ɗaya ne amma yana cikin bakaken dawakai shi ta yake da wannan siffa amma yana cikin bakaken dawakai da Allah sai aka ce je ka kamo dokinka za ka iya gane shi ko cikin dawakai nawa ya shiga da gudu da kaji za ka iya gane shi sai manzo Allah ya ce to kamar yadda za a gane wannan doki to ni nima zan gane waɗannan 'yan na ba duk da bangansu ba mun gane Kalubala bala ya da suka ce eh, wannan bayani haka yake ya manzan Allah qala sai manzan Allah ya ce to fa innahum su waɗannan ƴan uwanawa ya tuna yawmal mati, za su zo ranar lahira gurran na min alwudu'i suna ƙyallin fuska da ƙyallin hannuwa da ƙafafuwa, min alwudu'i saboda alwalla saboda alwalla wannan shi ne muhallin shahid wannan hadisin yana magana akan falala alwalla ne masu alwalla ranar alkiyama Allah zai tayar da su suna kyallin fuska suna kyallin hannuwa da kafafuwa ne ma'anar gurran muhajjalina minal wuduri wa ala faraduhum ala alhawdi manzan Allah ya sake maimaitawa ya ce a ranar lahira fa ni ne zan rigaye su zuwa tafkin nan nawa nan za su zo su iske ni sai in ɗebi ruwa sai in ba su sai manzan Allah ya ce falayu a na rijalun min haubi kama yi zadul ba'irun dalu sai manzan Allah ya ce sai dai abun da zai ban mamaki shi ne a wannan ranar za a kora waɗansu mutane mala'iku kenan za su kora waɗansu mutane daga zuwa wuri na a bakin tafkin nan kama yi zadun ba'iru zalu kamar yadda ake korar raƙuri batacce raƙuri batacce in ya zo shigocin garken da ba nasu ba zai sha ruwa korarsa ake don kare ne mai 'yan gida ruwa shi ma ya tafi gidansu kun gane me yasa ake korarsa saboda shi raƙumi bai bacewa to ko ka ba shi ruwa ba wani amfani da za ka samu da shi to gara korai to shi ya sai mun da Allah ce za a kore su daga bakin tafki na kamar yadda ake koran raƙumi idan ya bace man Allah ce unadihim ni kau ina ta kwala musu kira ina alahalumma ku zo gani nan alahalumma alahalumma ku zo gani nan da haka mala'iku suna kore su shi ko manzan Allah yana kokarin ya kirawo su fayu ƙalu sai a cewa manzan Allah innahum qad baddalu ba'daka su waɗannan kyale su sun canza addininka a bayanka mun gane sun canza maka addini idan manzan Allah ya ji laifin da suka yi fa'akul ya ce sai in ce fasuhukan fasuhukan fasuhukan to ku kore su ku kore su ku kore su sai a kore su mun fahimta to anan malamai sun yi maganganu akan waɗannan mutane da manzan Allah yake magana akan su suwa ne suwa ne waɗansu malamai suka ce su ne munafukai da kuma 'yan ridda don haka idan ka ce su ne munafukai da wanda suka yi ridda kaga su munafukai ai suna ɓoye musulunci suna ɓoye kafirci ne su bayyana musulunci to wannan sai nuna cewa abinda zai sa mutum ya samu wannan haske shi ne yin alwallar kawai ko da munafiki ne in yana alwallar zai samu wannan hasken sai dai in an je bakin tafki a nan ne za a kore shi waɗansu malamai suka ce a ba munafukai ba ne ba ana magana a kan masu ƙirƙiro addini sabo su shigo da shi cikin addinin musulunci su ne 'yan bida domin kun cewa aka yi ƙadbaddalu ba daka sun canza maka addini a bayanka ma'ana sun shigo da waɗansu ayyuka da sunan ayyuka ne na addini ba irin ayyukan da kai ka karanta ba kai manzan Allah kaga su ne yan bida su ne suke kirkire-kirkire su shigo da wannan yau wa ba shigo da wannan nan da nan sai ga addinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya canza daga yadda aka san shi kun fahimci wannan allah ya shirin da to da manzan allah ya ji haka sai ce tutun da haka ne a kore su a kore su sai a kore su wannan hadisin kamar yadda muka ce yana nuna mana farla alwallah haddasa ni an malikin an Hisham ibn Urwa. an abihi an humrana maula usmana ibn affana anna usmana ibn affan jalasa alal maqaidi faja'a al muazzinu fa'azanahu bi salati al asr fada'a bima'in fatawadda thumma qala wallahi لو حدثنكم hadisan. laula annahu fi kitabillahi ma kumuhu sun maƙala. sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu ma min imri'in yatawaddau fayuhsinu wudu'ahu sun mayu as-salata illa gufira lahu ma bainahu wa bainas salatil ukra hatta ha. قال يحيى قال مالك أراه يريد هذه الآية أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات بهن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين wannan hadisin imamu malik ya karbo shi shi ma daga hisham ibn urwa shi kuma hisham ibn urwa ya karbo a wurin mahaifinsa shi ne urwa ɗan zubairu ahadu kibari tabi'in al-fuqaha ɗaya daga cikin manyan malaman fiqhun nan na tabi'ai an humrana maula usmana shi kuma ya karbo daga humrana humrana shine maula usman ibn affan ƴantaccen bawan sayid na usman shi humrana da bawan usman ne sai ya ƴantar da shi shi humrana maula usman ibn affan yake ba da labari anna usman ibn affan jalasa alal maka'idi ya ce wata rana sayid na usman ɗan affan ya zauna a wani wurin zama ya zauna a wani wurin zama da ya zauna wurin faja'al mu'azzinu fa'azanahu bi salatil asr sai ga mu'azzin ladan ya zo masa sai sanar da shi cewa lokacin la'asar yayi fada abi ma'in sai manzo Allah sai sai na Usman yasa aka kawo ruwa sai aka kawo ruwa fata wabba sai alwallah sun makala bayan ya ƙara sai ya ce wallahi na rantse da allah lau haddisan nakum hadisan annahu fiki in ƙala wallahi lau haddisan kun hadisan laula annahu fi kitabillahi ma haddastukumuhu sai ce wallahi zan karantar da ku wani labari wannan labarin ba dan na gan shi a alkur'ani ba ni da ban faɗa muku shi ba sun makala sannan sai ya ce sami'ci rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ya ku na ji allah sallallahu alaihi wasallama ya kuli yana cewa ma min imri'in muslimin ma min imri'in ya babu wani mutum wanda zai yi alwala husinu wudu abu ya kyautata alwallarsa sun mayu sallis salata sai ya yi salla bayan ya gara alwalladin nan ai almaktuba sallar ta farilla daga cikin sallolin farilla to idan yi sallar nan illa gufira lahu ma bai na bainahu wa na salatin ukura ba zai yi haka ba face sai an mai gafara zunubansa tsakanin wannan sallar da kuma sallah ta gaba mai zuwa hatta yi salliha har zuwa lokacin da zai sallaci sallah ta gaba din ai allaci taliha sallah ta gaba haka manzan Allah haka sai Allah Usman ya fada kaga wannan shi ma yana nuna mana falalar mai falalar alwallah kala yahya sai yahaya ya ce ƙala malikun imamu malik ya ce ƙorahu yuridu habihil aya. imam malik ya ce ina ganin sai na usman yana nufin wannan ayar kun san da zai fada masa hadisi ya ce ba don wata aya a cikin Alƙur'ani ba da ban faɗi hadisin ba sai imam malik ya ce yana ganin wannan ayar sai na usman yana nufin faɗin allah ta'ala a kimus salata ɗarafayin nahari wa zulfan minan laili innal hasanati yudhibna sayyi'at zalika zikira na. kaga ba cewa aka in an yi sallar ba za a gafarta zunubai nan sai Allah ta'ala ya ce a kimus salata ka tsayar da sallah ɗarafayin nahar a gaffan dare ai algadatu wal ashiyi ay asubuhi wa waz wal-asr nan darfayin nahar gefen yini guda biyu zaka samu sallar asuba sallar azhar sallar la'asar sai ya ce wa zulfan minan laili sai kuma cikin dare zaka samu Garba da isha'i sai Allah ya ce innal hasanati ita kyakkyawa aiki su kyawawan ayyuka yudhibna sayyi'at suna tafiyar da munanan ayyuka kaga sallah kyakkyawan aiki ne to idan aka yi ta sai ta tafiyar da zunubai su ne munanan ayyuka ne zalika zikira liddakirina wannan wa'azi ne ko tunatarwa ce ga mai wa'azuwa Allah sanya mu cikin su da aka yana daga cikin fadala alwala idan mutum yayi to tana zama sababin akan kare mai zunubansa har zuwa wata sallah ta gaba da za ta zo kayi zun kayi kayi sar alwala da azhar to sai kai alwala mai kyau sai a kankare ma zunubanka wanda za ka yi zuwa sallah ta gaba duk wannan zunubi wanda za ka yi zuwa lokacin da sallah ta gaba za ta zo an yafe maka tun kafin ma ka aikata ne to wannan kuma kamar da kullum malamai suke faɗa kananan zunubai ne ake ma'afuwa irin wannan قال وحدثني عن مالك عن زيد ابن أسلم an ata'i ibn yasarin an abdullahi as-sunahi as-sunabihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala idza tawadda'a al-'abdu al-mu'minu fatamazmaza kharajat al-khataaya min fihi wa idza istantara kharajat al-khataaya min anfihi fa idza ghasala wajhahu kharajat al-khataaya min wajhihi hatta ta kharuja min tahti ashfari ainihi fa idza gasala yadayhi kharajat al khataya min yadayhi hatta ta kharuja min tahti azfari yadayhi fa idza masaha bi ra'sihi kharajat al khataya min ra'sihi hatta ta kharuja min udunaihi fa idza gasala rijlayhi kharajat al khataya min rijlayhi hatta ta kharuja min tahti azfarihi azfari rijlaihi qala thumma kana mashihu ila masjidi wa salatuhu nafilatan lahu wannan hadisi na gaba imamu malik ya karbo shi daga zaidu ibn aslam shi kuma ya karbo daga ada'u ibn yasari adawu ibn yasarin ya karbo daga abdullahi as-sunabihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan kaga ya nuna mana sahabi ne manzo Allah ya ce idza tawadda al-abdul mu'min idan bawa mumini mai imani yana alwalla fata maza sai ya kuskura bakinsa manzo Allah ya ce kharajatil kafaya min fihi sai zunubai su fita daga bakinsa a lokacin da ya kuskura baki yana zubar da ruwan nan yana zubar da zunubai wai bastantara idan ya shaka ruwa ya tace kharajatil kafaya min anfihi sai zunubi yana fita daga cikin hancinsa sai dinga fita daga cikin hancinsa fai za ga sala wajahu idan ya wanke fuskarsa kharajatil khataya min wajihi sai sai sai zunubai suna zuba daga fuskar shi hatta ta kharuja min tahti ashfari ainihi har sai zunubai sun fita daga karkashin gashin idanuwansa tanan sai zunubai suna fita fai za ga sala ya idan ya wanke hannuwansa guda biyu kharajatul khataya min yadayhi zunubai za su fita daga hannunsa hatta ta khurja min tati azfari yadayhi suna fita ta nan karkashin akaifinsa fai za masa bi rasihi idan ya shafi kansa kharajatul khataya zunubai za su fita min rasi daga kansa hatta ta khurja min uslayhi sai suna fita ta kunnuwa kuma anan. fa'iza ga salar jilehi idan ya wanke kafafuwansa kharajatul khataya zunubai za su fita min Rijilehi daga kafarsa ko kafafuwansa hatta ta takhruja min a azfari Rijilehi, sai suna fita ta karkashin kaifinsa na ƙafa. idan ya ƙara alwalla sun makana mashihu ilil masjidi tafiyar da zai yi zuwa masallaci za ta zama na filatan lahu ƙari ne akan wancan abin da aka yi masa na baya ai ziyadatul lahu fil ajri ala khurujil khataya ba an ci ana ta zuban mutu ƙari akan wannan ƙari akan wannan sai a ƙara masa lada na tafiya zuwa masallaci zuwa masallaci to kaga wannan yana nuna falala alwala idan aka yi tana sabkawa mutum da zunubansa amma zunubai a nan kamar yadda kullum muke fada malamai suna cewa ƙanana ake nufi ƙala haddasa ni an malikin an suhailin ibn abi salihin an abihi an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ƙala idza tawadda al-abdu al-muslimu aw al-mu'minu faghsala wajhahu kharajan min wajihi kullu khabiyatin nazara ilai bi ainihi ma alma'i aw a akhir qatril ma'i fa idza ghasala yadayhi kharajan min yadayhi kullu khabiyatin bada shatu bada shatwa bada shatha yadahu ma alma'i aw ma akhir qatril ma'i fa'iza ga salar zilaihi kharajar kullu mashad mashadha rijilahu ma'al ma'i a ma'a akhir qataril ma'i hatta kharuja na min minar zunubi wannan hadisin shi kuma imamu malik ya karɓo shi daga suhail ibn abi shi kuma ya karbo daga mahaifinsa shi kuma mahaifinsa ya karbo daga abu huraira allah ya kara masa yarda abu huraira ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ta wadda al'abdul muslim idan bawa musulmi ya yi alwalla awil mu'min ko ko cewa aka idan bawa mumini ya yi alwalla wannan wani daga cikin marwaita ne ya shakku mun fahimta ya shakku shin mumini ko aka ce ko musulmi faga sala hu sai ya zo ya wanke fuskarsa manzo Allah ya ce kharajat min wajhihi kullu khabi'atin nazara ilaiha bi ainihi zunubai za su dinga diga daga kan fuskarsa duk wani zunubi wanda idanuwansa suka kalla na haram wannan zunuban su ne za a tattaro za a tataro sai suna sabka ma'alma'i tare da ruwan alwallarsa au ma'a kiri katarin ma'i ko ko cewa yi zunuban za su daga daga fuskarsa tare da ɗugon ruwa na ƙarshe wanda zai daga daga fuskarsa a lokacin da ya wanke fuskarsa fa'iza ga sala ya dehi idan ya wanke hannuwansa nan ma kullu kafiyatin baɗa shat ha wanda hannunsa ya aikata zai fita zunubin tare da ruwa wanda yake wanke hannu ko kuma ruwa ɗugo na ƙarshe daga cikin ruwan da ya wanke hannuwansa fa'iza ga salar jilaihi haka in yi wanke ƙafafuwansa kharajar kullu kabi'atin duk wani laifi mashatha wanda ya taka ya je wurin da ƙafafuwansa za a ɗigar da waɗannan zunubai tare da ruwan da ke diga ko kuma tare da ruwan ruwa na ƙarshe daga cikin ruwan da ya wanke fuskarsa da shi manzo Allah ya ce hatta ya khuruja naqiyan min az-zunubi lokacin da zai ƙara alwala sai ya zamanto an wanke shi tsaf an fitar da shi daga dukkan zunubansa sai ya zamanto lokacin da zai ƙara alwala bai da zunubi kaga wannan ma yana nuna maka Kalla alwalla kala wa haddasani an malikin an ishaqa ibn abdullahi ibn abi talha an anas ibn malikin annahu qala ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi sallama, wa halat salatul asr faltamasa an-nasu wudu'an falam yajiduhu fa'utiyar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi wadu'in fi ina'in fawada a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi zalikan ina'i ya dahu sun ma'amaran nasa ya tawadda'una minhu ƙala fara fara'aikin ma'a yanbu'u min tati a Ba tawadda an nasu hatta tawadda'u min inda akirihim hadisin gaba imamu malik ya karbo shi daga ishaq ibn abdullahi ibn abi talha shi kuma ya karbo daga anas dan malik allah ya kara musu yarda annahu qala anas ibn malikin ya ce ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam wa hanat salatul asr a lokacin sallar asr ta gabato sai na gaman zan Allah sallallahu Alaihi wasallam faltamasan nasu wadu'an falam ya jidu sai mun zala ce kowa ya tafi alwala to mutane bi sai aka tafi neman ruwa wanda za a yi alwala falam ya jidu ba a samu ba fa'uciyar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi wadu'in sai aka zo mun zan Allah da wani ruwa fi ina yin cikin wani mazubi aka zo aka ce gashi nan manzan Allah ya alwala da shi sai manzan Allah fawa za a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ina iya yadahu sai manzan Allah ya tsoma hannunsa cikin wannan ƙwarya ta ruwa da aka kawo masa summa ma'amarin nasa ya una min sai manzan Allah ya ce kowa ya zo ya ɗebi ruwan alwallah daga wannan ruwan ruwa ne ɗan kaɗan amma mutanen suna da yawa manzan Allah ya ce kowa ya zo ya alwallah sai manzan Allah ya saka hannunsa na dama a cikin wannan ruwa a ce kowa ya zo ya ɗiba kala anas anas ce fara ma a yanbu min a asabi'ahu anas ya ce da ruwa na na ga ruwa yana fita daga ƙarƙashin yatsun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mun fahimta a waɗansu malamai suka ce nan tsakanin yatsa da yatsa da haka yi sai ruwa yana fitowa da ganin tsakanin yatsa da yatsa mutane kuma ana taɗi ba ana zuwa ana alalla wadda an nasu ya ce mutanen nan kowa ya zo ya alwalla wadda an nasu a wakalu samani na rajulan kama fi ruwa ya ce humaid an anasin inda bukari a ruwa bukari ta wannan hadisin an nuna mutanen da ke wurin su tamanin ne su tamanin ne yanzu mai wanda mutum zai alwalla mutum tamanin zai alwalla aikila ya kai bokici biyu ko uku ko na? haka dai suka zo suna diba suna alwalla hatta u min inda akirihim har na ƙarshen su yi alwallah <clears throat> har na ƙarshen su yi zo yi alwallah mun fahimta to wannan kuma alama ce daga cikin alama ta annabtakar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu'jiza ce mu'jiza ce dama daga cikin mu'ujojin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai <clears throat> ya sabu akwai ruwa dan kadan manzan Allah ya masa addu'a ko wani abu kamar haka mutane da yawa su yi alwala da shi ko a kawo abin sha dan kadan kamar a kawo nono wanda bai fi cikin wannan kofin ba manzan Allah ya masa addu'a mutum 100 su sha wani suna jin yunwa kaga yanzu wani yana jin yunwa ko an cika mai wannan kofin abin ya cinye shi ko ba haka ba allah sayar da mu قال وحدثني عن مالك عن نعيم ابن عبد الله المدني المجمر أنه سمع أبا هريرة يقول من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج آمدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة وإنه يكتب له بإهدى قدوته, قدوته hasanatin wa yumha anhu bil ukhra sayyatin fa idza sami'a ahadukum al iqama fala yas'a fa inna a'zamakum ajran ab'adukum daran qalu lima ya abahu rairata, qala min ajali kasratil kuɗa. imamu malik ya karɓo wannan daga Nu'ayin ibn abdullahi madani al-mujmir annahu sami'a abu hurairata yaqul ya ji sayyidina abu huraira yaqul yana cewa Manta tawadda fa ahsana abu. duk wanda yayi alwalla ya zamanto ya kyautata alwallarsa ya kyautata alwallarsa ma'ana ya yi ta da kyau sun makaraja daga nan kuma bayan ya ƙara alwalla sai ya tashi ya fito daga gidansa amidan ila salati yana mai tafiya ko yana mai tunkarar sallah kadai bai bai nufin zuwa ko'ina in ba masallaci bai zo ya sallah ba ya ce bari in je wuri kaza ba daga sai in wuce masallaci a bai da wani wurin zuwa bai yi niyyar zuwa ko ina ba sai masallaci don ya zo ya salla to sai ya ce fa innahu fi salatin wannan mutumin an fara rubuta mai ladan sallar shi yana fitowa daga gida ɗin ma dama ya amidu ila sala ma damar da yana nan akan bakansa na zuwa masallaci kadai za a ci gaba da rubuta masa ladar sallah wa hu yuktaba lahu bi ida qudwatayhi hasanatu sana abu huraira yace duk taki guda wanda kafarsa ɗaya za ta yi ana rubuta masa lada wa yumha anhu bil ukhra sayyi'atun dayar ita kuma ana goge mai zulufi takin dama sai a rubuta lada da ya taka hagu sai a goge zunubi plus and minus na ana mai plus na ana mai minus haka za a yi ta yi har sai ya zo masallaci eh, eh, ga yanan ma zai fada ya ce fa'iza biya a hadu kuma ikama idan ɗayanku ya jiwo ikama alhali yana tafiya zai taho masallaci sai jan fara ya kama ya ce fala yas'a kada ya gaggawa kada ya sauri kada ya sauri fa inna azamukum ajran ab'adukum daren sai abu hurairah ce sannan ku sani wanda ya fi ku yawan lada a harkar sallar jami'i shi ne wanda gidansa ya fi nisa wanda gidansa ya fi na kowa nisa daga masallaci to ya fi kowa na da abin ya fi toko, to ya shi taki ne ake kawuncin ana rubuta matsalada to wanda gidansa yake kusa da masallaci aka ga yawan takinsa ba zai kai na wancan ba wanda shi yake nesa waɗansu daga cikin magabata idan za su kawo masallaci sai su dinga matsa taki su dinga matsa taki don taki mai yawa mu kuma yin sauri muke yi su suna rage sauri mu kuma yanzu muna sauri wani ma yato sai zagaya wani wuri idan yawo sai ya taho masallaci fata yake duk a kirga da wannan yawon da ya cikin rubuta ladar da ake duka irin waɗannan hadisan maganar taki suke yi da aka mafi yawan malamai sun tafi akan su cewa takin ake kirgawa da haka wanda ya zo da wani abu wanda ba takin kawahuwansa ba ko keke ko mashin ko mota shi wannan allah kaɗai sai da zai ba shi sakamakon shi amma dai suna ganin kamar wannan hadisun shi ba ya bai shiga cikinsa ba so taki aka ce shi kuma ya zo ba da taki ba shi sanya suke cewa ana son tahowa masallaci a kafa ba a abin hawa ba masallacin juma masallacin idi masallacin kamsu salawat a tahowa a ƙasa awo ne kawai ba ka gidanka yana nesa minti nawa zai kai ni masallaci sai ka auna sai ka dinga tahowa waɗansu sahabbai gidansu yana nesa daga masallaci sai suka shawara cewa bari sai da gidansu su dawo kusa da masallaci sai manzo Allah ya samu labari sai sa a kirawo su ku ne za ku sai da gida ku dawo kusa da masallaci suka ce ni eh. sai manzo Allah ce kar ku sai da gidanku yace domin diyarukum taktubu atharukum gidajenku su ne ke rubuta ladan zuwan kuma sallaci mana idan gidan na da nisa ka samu lada mai yawa in kusa yake da masallaci ka samu kada to da manzan da abu huraira ya faɗa ka ƙaru sai suka ce liba ya aba huraira ta me sanya wanda ya fi kowa nisa ya fi kowa yawan lada ƙari sai ya ce min ajali kafiratil kuɗa saboda yawan takin da yake yi zuwa masallaci da haka in za ka zo masallaci ƙoƙari ka tuwa a ƙasa ƙoƙari ka taho a ƙasa don ka samu wannan ladar sawa'un masallacin juma'a ne ko na kam salawar ko na idi idan kana da nisa ya zama da lura sai kawo abin hawa ba za a ce karka hawa ba dole sai ka tuwa a ƙasa قال وحدثني عن مالك an yahya ibn sa'idin annahu sami'a sa'id ibn al-musayyib yus'alu 'an al-wudu'i min al-za'id bil ma'i fa qala sa'idun innama dhalika wudu'un nisa'i Maliku ya karbo daga yahya ibn sa'id yahya ibn sa'id ya ce annahu sami'a sa'id ibn musayyib wata rana ya ji sa'id ibn musayyib ana tambayarsa yus'alu anil wudu'i min al-gha'id ma'i ana tambayarsa game da yin tsarki da ruwa in mutum yayi bayan gida kun fahimta Baƙala sa'idun sai sa'idu ibn al-musayyib yace inna ma zalika wudu'un nisa sai ce ai wannan yin amfani da ruwa din ai wannan tsarkin mata ne tsarkin mata ne ma'ana su mata suke amfani da ruwa amma shi namiji yayi amfani da duwatsu kun fahimta kun san a baya mun ce duk ne suke ba wanda ya dara wani cikinsu ga ruwa kala ɗaya da dutse to a wancan lokacin akwai karancin ruwa za ka tambaye shi sai ibn musayyib shi idan mutum ya bayan gida dole ne sai ya yi tsarki da ruwa sai ya ce a wannan mata ne suke tsarki da ruwa amma shi namiji ya je ya nemi duwatsun shi mun gane to قال وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات wannan hadisin maliku ya karbo shi daga abu zinadi shi kuma abu zinat ya karbo daga araj araj kuma ya karbo daga abu huraira allah ya kara masu yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kala ce manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan sharibal kalbi fi ina'i ahadikum idan kare ya sha ruwa a ƙwaryar ku wannan haka ya zo a ruwayar imamu malik a cikin muwadda da lafabin shariba amma abin abinda yake mashuri daga abin zinadi a ruwayar jumhurin sahabbai almajiransa iza wuliga wa huwa al kuma shi aka sani a luga to za a wancan hadisin da aka roto daga daga shi arash almajiransa suka roto wuli da suke cewa amma a ruwayar maliku shari ba, domin shi kare ba shan ruwa yake ba me yake alwulug yake ga yake harshen shi yake tsobawa sai yana lasar ruwa to sai manzo ce idan kare ya zo ya sha ruwa a ƙwaryar ɗayan ku falyagsilhu sab'a marrat ya wanke wannan ƙwaryar har sau bakwai ya wanke ƙwaryar nan har sau bakwai a wata ruwaya ba an nuna cikin bakwan nan a sa ƙasa kula hunna bitura wannan sai yana cewa shi kare bakinsa na jasa ne kuma najasar ma mugallaza ta yadda idan ya zo ya sanya baki to sai an wanke wannan kwanan sau bakwai a bakwan ma sai an samu kasa an sa ɗaya daga cikin wankin sannan yake zama kwanan mai tsarki a ƙara zuba ruwa da aka dukkan duk ruwan da kare ya zo ya soma baki ba a alwala da wannan ruwan ba za a alwala da shi ba ya zama najasa ba wai kawai a zubar ba bayan sai an ta kokarin wanke kwanan har sau bakwai ƙala wa haddasa ni an malikin an na hu ba daga hu an na rasulallah sallallahu alaihi wasallama ƙala ista ƙimu walantu su eh, eh, ista walantu su wa'amalu wa khairu a'malikum as-salah wa la yuhafizu 'ala al-wudu'i illa muminu maliku ya karbo daga annahu balagahu yace labari ya zo mashi magana akai na'am dama aka al'ina aka ce banda kamar tafki ko gulbi ya za a wanke shi dama kwano ake nufi ko bokiti ko wata roba ko wani abu kamar haka na amma inda ya zo ya sha a cikin tafki misali ko wani abu kamar haka nan yi wannan ruwan yana da yawa madala yana cewa idan kana al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabatha idan ruwa yana da yawa baya zama najasa to wannan babu komai wannan hadisin eh, malik ya ce labari ya zo mashi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce istaqimu ku daidaita a kan ayyuka na alkhairi ai la wata milu an amma sanna lakum wa farada alaikum ku daidaita kar ku karkace daga tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya dora muku walan su thawabal Istikama, in istaqamtum sai ce walantu su sai dai mi ba za ku iya kididdige istikama din ba ba za ku ya ƙididdige lada afuwan ladar istikama ɗin ba idan kun daidaita a kan tafarki na suna to ba za ku ya ƙididdige ladar da za a ba ku ta wannan istikama ɗin ba sannan sai ya ce wa maru ku yi aiki wa kairu a maliku musala mafi alkhairin ayyukan ku shi ne sallah wala yuhafizu alal wudu'i babu mai kiyaye alwalla illa mu'minun sai wanda yake mumini mai imani wanda yake kiyaye alwalla yana yin ta ciki yana yin ta kyau yana yin ta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai wannan kaga shi ma yana nuna mana falala alwalla haka a wannan babi na jami'ul wudu imam malik ya kawo hukuncewu ya kawo ɗansu hukunce-hukunce ko dai na ruwa ko na tsarki wanda dai yana da alaka da alwalla sannan kuma ya ambaci falalar ita alwalla ɗin a hadisai da dama a ci da haka alwalla ibada ce wadda take mai falala ƙwarai da gaske sai mu dage wajen yinta da kyau idan za mu yi ta yinta da kyau kaushi ne ka zo da sunnoni da farillai da mustahabbai duka a ciki mun fahimta ku kalle yadda muke alwala akwai wasu ayyuka wanda ba mu cika kulawa da su ba a alwala kamar asuwaki ga yana cikin mustahabban alwala shi ne kafin ka yi alwala ka yi asuwaki ba mu cika yin wannan ba to duk ire-iren waɗannan abubuwan ka cika suka zo da su a lokacin da za ka yi alwala shi ne abin da ake nufi kai asuwaki kai bismillah lokacin da za ka fara ka tabbatar kowace gaba ba ka ban lam'a ba ka wanke kowace gaba sau uku har ka je karshen alwallarka in ka je karshen alwalla ka zo da zikiri wanda ake idan an ƙara alwalla wannan duk yana cikin isbabu wudu yana cikin cika alwalla da yana ciki to Allah ta'ala ya samu dace babin ya ƙare da Allah kai musati sati mai zuwa sai mu tashi babi na gaban sa insha Allah kira sallah ta idan allah ya kai musati na tafi da yarda ubangiji za mu ci gaba daga inda muka tsaya abinda muka faɗa na daidai allah shi ba mu daidai. inda muka yi kuskure muna roƙon allah ya mana afuwa kuma ya yafe mana allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana karya karya ce ka ba mu ikon guje mata a halin da kasan mu ke ciki muna roƙon allah ta'ala ya daido mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali ba don halayenmu ba sai dai tausarsa da kuma rahamarsa jihohinmu na musulmai inda ake fama da matsalar tashin hankali kashe-kashe da zubar da jini da satar mutane allah ka yaye mana allah ka maido mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin dukkan jihohinmu na musulmai da kasashen musulmai baki daya wannan canjin shugabanci da za a yi daga wata gwamnati zuwa wata gwamnati muna roƙon allah ta'ala ya tabbatar mana da alkhairin da ke ciki sharrin da ke ciki idan akwai allah ya yi mana ya janye mana waɗannan shugabanni masu shigowa muna roƙon Allah ta'ala ya taimaka musu a shugabancin da za su ya kama hannunsu ya kare su daga darjewa ya ba su ikon ɗaukar matakai wanda za su kawo ma al'ummar ƙasar nan sauƙi a rayuwarsu da kuma zaman lafiya a yanayinsu Allah mai iko ne kan haka muna ƙara yin addu'a Allah ya ba su ikon zaɓen abokan da za su kama musu a wannan aiki na ƙwarai domin inda ake samun matsala wani lokaci cikin abokan aiki ne hausawa ma da kan suna cewa menene ba mugun sarki ko sai mugun bafari wannan manzo Allah ya faɗi wannan manzo Allah ce duk shugaban da Allah ke nufinsa da alkhairi sai ya zaba masa abokan aiki na kwarai duk shugaban da Allah ke nufinsa da sharri sai a hada shi da shuwa abokan aiki lalatattu to muna roƙon Allah ta'ala ya zaba musu abokan aiki na ƙwarai kun ga zaben da za a yi dinnan na shugaban sanatoci shugaban da dattawa kenan ko da kuma spika na majalisar tarayya yana da muhimmanci ni addu'a Allah ya sa a zaɓi mutanen kirki wanda za su yi dokoki wanda za su taimaka ma al'umma wanda za su sa ido a kan yadda gwamnati ke tafiyar da al'amuranta Allah ka babu irin waɗannan ba su zama 'yan koral ba wanda duk abinda shugaba ya ce kawai sai su yan amince ko da abin nan sun san zai cutar da al'umma haka a mataki na jiha muna roƙon Allah ta'ala ya bashi mutanen kirki wanda za su kama mashi a aiki haka a majalisa ta dokoki inda na ake yin dokoki kuma na ake sa ido a kan yadda ɓangaren zartaswa ke tafiyar da al'amura su ma yin sun je za a zaɓi shugabanninsu na majalisa allah ya sa a zaɓo mutanen kirki wanda za su jajirce wajen ganin an ci sun tirsa samu gwamnati an yi abin da yake daidai ba su zama yan amshin shata ba da abin da gwamnati ta kawo ko yana da kyau ko bai da kyau ko ya dace ko bai dace ba kawai sai su yi baya su yi sam shi yin su yan aminci ya ba su ikon yin dokoki wanda za su taɓa rayukan mutane wajen samun sauƙin rayuwa allah mai iko ne akan haka muna fatan Allah ta'ala ya musu haka sannan addu'a ta gaba <clears throat> abubuwan da suke faruwa a ƙasar sudan mun ta magana a kai wanda mun yi taɓa yin bayanin cewa idan ba sai da yakin ba har lokacin tafiya aikin hajji ya zo akwai yiwuwar sai an ƙara kudin aikin hajji kudin aikin hajjin nan dama ana kukan sun yi yawa domin miliyan uku ce ana kukan sun yi yawa to kuma sai ga wani sababi ya kazo wanda ba yadda aka iya dole sai an yi karin domin da can idan jirgi ya tafi daga najeriya shadi ne kawai zai shiga sai sudan daga sudan shi kenan sai saudiya tafiyar awa hudu ko wani abu kamar hakan to yanzu saboda wannan yakin da ake jirage ba zai yi ba su bi sararin samaniyar sudan saboda ana iya harbo shi kaga sai a jefa alhabe cikin hadari su ma kamfanonin jiragen ba za su fara yin haka ba dole sai an yi zagaye sai an zagaye makasar sudan gaba daya wanda wannan zai ƙara tsawon tafiyar da wajen awa biyu ko wani abu kamar haka kuma awa biyun nan ajirgin zai bukaci mai ya sha mai mannan kuma ba kyauta ake ba da shi ba sai ake to to kaga dole sai an ƙara kudin to fatan da muke yi shi ne gwamnati ta sa subsidi ta sa tallafi a ciki domin mutanen da sarga sun kure kansu sun tsindima duk abin da suke da shi wani ya sai da gonar shi wani ya yi kaza ya yi kaza an hada miliyan uku nan an samu an kukuta yanzu kawai abin da ke gaban shi ya samu abin da zai bamban gidansa ya tafi shi kuma kuma sai aka zo aka sai an ƙara wani abu da yawa mutane waɗansu ba za su iya ba idan irin wannan abin ya zo na ba da to ba tsammani sai gwamnati ta sanya tallafi ta cika waɗannan kudaden wani alhajin ma bai san abin da aka cika mashi ba shi dai zai yi ibada ya dawo to muna fata gwamnatin najeriya ta yi wannan idan gwamnatin najeriya ba ce ba muna kira gwamnoninmu na jihohin musulmai su duba yiwuwar yin wani abu akan wannan kar a bar wani alhaji ya kasa zuwa aikin hajji saboda wannan yanayi da aka shiga a taimaka duk wanda ya biya kudin nan a dan tallafa mashi da karin da za a yi din nan don ya je ya sauke farali ko ya je wannan ibada ta aikin hajji wannan yana da muhimmanci mutanen nan in sun je muna sa ran za su yi makasa addu'a za su yi ma al'umma addu'a to kuma kaga wannan addu’oyin suna da muhimmanci da aka gwamnoni su yi wannan tunani su sanya hannun jari su tallafa ma alhazanmu wajen tafiya aikin hajji mun san irin gudunmu wadda jihohin musulmai gwamnatocin suke bada wajen aikin hajji suna kashe kuɗi maƙudai don ganin cewa alhazai sun je sun yi aikin hajji cikin sauƙi da kuma lafiya to amma duk da haka nan a taimaka a ƙara tallafawa shi ne ta hanyar tallafa ma alhazai ɗin nan su samu sauke farari ita kuma ƙasar sudan muna musu addu'ar Allah ta'ala ya daidaita tsakanin waɗannan sojoji masu fada a tsakaninsu Allah ya tsaye da wannan yaƙi da ke guda da tsakaninsu Allah ta'ala ya maido da zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa ba don halayenmu ba don halayensu ba sai don rahamar ubangiji ta ala. a ƙasar sudan tana da alaƙa da najeriya ta ƙud da ƙud alhamdulillahi jiya an gama kwaso duka ɗaliban najeriya da ke karatu a can da ma waɗanda suka nemi su dawo gida ɗin ko da ba karatu suke yi ba kuma kamar yadda na ji suna bayani kusan najeriya ba ita ce ƙasar da tafi 'yan ƙasar ta masu yawa a ƙasar sudan ɗin amma dai alhamdulillah duk da yawansu allah cikin ikonsa jiya an samu an kammala dawowa da su gida ga baki ɗaya wannan abin yaba ne muna jinjina wa gwamnati akan wannan taimako da taimako waɗannan mutane waɗanda suke karatu abin zai shafi karatunsu to muna kira ga gwamnati kamar yadda aka yi ma waɗanda yaƙin ukraine ya shafa da yawansu an ba su a jami'oyi na najeriya cewa su su ci gaba da karatunsu su ma waɗannan 'yan uwa ɗalibai na sudan idan zai yi muna kira musamman ga ga ma'aikatar ilimi ta ƙasa ministry of education su duba yiwuwar haka waɗannan ɗalibai kar abin su dawo gida su zauna ba sa karatu ba sa komai yakin nan ba san lokacin da zai tsaya ba a duba yiwuwar saka su a jami'o'inmu inda za su iya ci gaba da karatunsu in an yi haka an taimaka ma karatunsu kuma an taimake su sannan addu'a ta gaba a ƙasar falastini musamman yankin gaza kuraji yadda isra'ila ta dinga lugudan wuta a wurin ana kashe bayan allah yara ƙanana da mata da masu rauni wanda ba sa rike da makami amma sai a jeho bom ko jirgi ya zo ya saki bom sai ga mutane sun mutu an yi banna a roro su gidaje a roro su wurare to wannan ta'addancin dama kasar isra'ila ta saba yin shi kuma takan yi shi akai-akai duk bayan lokaci muna roƙon allah ta'ala ya mana maganin waɗannan miyagun mutane allah mai da mugun nufinsu kan musulunci da musulmai allah ya kare waɗannan 'yan uwa masu rauni mutanen gaza mutanen falasin allah ya sanya musu mafita ya sanya musu haƙuri da juriya da jajircewa wajen fuskantar wannan barazana da ƙasar isra'ila take yi musu abin lokaci bayan lokaci allah kuma mai iko ne akan haka allah ya taimaka musu a ƙarshe akwai ɗaya daga cikin malamai matasan malamanmu masu da'awa a garin tsiga a ƙaramar hukumar bakori wani malam bashir aminu wanda Allah ta'ala ya marasuwa a ranar asabar dinnan aka yi janabinsa a nan katsina domin tsiga yake amma nan katsina yake aiki to nan yi fama da rashin lafiya kuma Allah cikin ikonsa wannan rashin lafiya ta zama ajalinsa muna roƙon Allah ta'ala ya ji kansa ya yafe masa kurakuransa ayyukansa na daidai Allah ya ɗora a mizaninsa gudunmuwar da ya ba a tv wajen ƙoƙarin yada addini allah muna rubanka allah ka ɗora a nizaninsa iyayensa da danginsa da abokan da'awarsa allah ka ba su haƙurin wannan rashi da muka yi baki ɗaya iyalansa da ya bari allah ta'ala ka zama kalifansa a bayan shi allah ka tallafa ma rayuwarsu allah karka sa su tozarta don ba malam amina a yanzu allah ko mai iko ne akan haka mu kuma allah ta'ala ya sa mu cika da imani in lokacin mu ma ya zo tunda abin lokaci ne allah ya sa mu cika da imani in lokacin mu ya zo su kuma da suka rigaye mu allah ya ji kansu ya yafe musu ya gafarta musu sana a ƙarshe akwai wasu bayan allah su ma da suka ce da allah idan mun zo addu'a mu saka su a cikin addu'a muna roƙon Allah ta'ala ya karba musu bukatunsu Allah biya musu bukatunsu mu ma Allah ka san mu ka san bukatocinmu na Allah ka san mu ka san bukatocinmu Allah ta'ala ka biya mana dukkanin bukatunmu akwai yara masu jarabawa ta waye wanda za a fara kuma an fara a wadansu wurare muna roƙon Allah ta'ala ka ba su nasara ka ba su sa'a Allah ta'ala ka sa jarabawa da za su yi ta zama mai amfani gare su ta zama mai amfani ga musulunci da al'umman musulmai baki daya Allah mai iko ne akan haka subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin